25. pitanje Povodom čega je objavljen ajet i kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte da bi vam se Allah smilovao. Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj ajet, a, rekao Abu Huraira, bio za time zbog namaza. Ali, jer je u početak ljudi, odnosno ashab, pričaju o toku namaza i salami jedan drugi, ili kari neki posalamiti taj i taj. Pala spusti ovaj ajat, kada čujete Koran dobro, slušajte i smirite se, razumijete? Pa bi bio cilj toga da zna ljudi šta je propis namaz i, i još bio neki koji uči i za imam. Uči imam, a, in, a on uči. Pa kaže ne, kad čujete Koran, šutite i slušajte dobro. Pa znači to je aja i zbog učenja Koran u toku namaz i da smirimo u namazu. Allah najbolje zna.